Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres. Aquesta finestra que obrim cada setmana al món de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Sabeu que fins a les 9 del vespre us farem companyia, volem fer-vos companyia amb diferents veus que ens acostaran de manera vivencial la realitat del nostre col·lectiu. Man, És eh, divendres 1 de febrer, dia en què en portada col·loquem el doctor Josep Trueta. És un petit homenatge a la secció Història i Discapacitat, homenatge que ben bé podria servir per tots aquells homes i dones de ciència que amb el seu estudi ens han ajudat a viure molt millor avui dia. Carmina Coromines, bona tarda. Bona tarda. Gràcies a la seva contribució a la ciència i a la medicina, el doctor Josep Trueta va evitar moltes discapacitats, com a especialista en traumatologia i ortopèdia, va tractar molts pacients víctimes d'accidents laborals. És llavors quan va començar a assajar l'anomenat mètode oclusiu, que consisteix a tractar la ferida el més ràpidament possible, netejar-la amb aigua i sabó i extirpar tot el teixit fent malbé a fi d'evitar la infecció. D'aquesta manera s'estalviava molt patiment i la tan temuda gangrena, des d'aleshores, la caiguda del nombre d'amputacions és realment impressionant. L'èxit del mètode Trueta al llarg de la Guerra Civil va arribar a Anglaterra, on es va exiliar i ho va aplicar durant la Segona Guerra Mundial. A partir de l'any 45, el mètode també és adoptat pels Estats Units, que l'utilitzen a la Guerra de Corea i especialment a la Guerra del Vietnam. Les morts per gangrena gairebé han desaparegut. En els conflictes bèl·lics actuals es continuen aplicant els principis del mètode Trueta. Josep Trueta va ser l'heroi anònim de dues guerres, tant per les vides que va salvar com per les amputacions que va evitar. Doncs amb aquest petit homenatge al doctor Josep Trueta donem pas ja als continguts que compartirem tot seguit. What I want, you've got, it might be hard to handle. Quatre temes ens ajudaran a donar forma al Catalunya sense barreres d'aquest divendres 1 de febrer. El primer, una entrevista autobiogràfica a un psicòleg que té depressió major, tal i com sona. Hernán San Pietro és psicòleg social, consultor docent i activista de la salut mental. I per començar amb una miqueta de polèmica, Hernán ens deixa una primera pregunta abans de contestar-nos totes les que nosaltres li farem. Un oncòleg no pot tenir càncer? Doncs bé, per què ens sobta tant que un psicòleg tingui un trastorn mental sever com la depressió major? És la primera reflexió de la tarda. Josefa Álvarez és directora adjunta d'Accessibilitat Universal de Fundació 11. Ens presentarà les conclusions d'un estudi que analitza l'accessibilitat del transport interurbà a Espanya. S'emporta la palma al tren i Renfe Adif pel servei Atendo. cosas. Pilar Villarino és directora executiva del CERMI, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. Ens comentarà la desena edició dels Premis CERMI Ponés 2013, que tot just s'acaba de convocar ara busca iniciatives que fomentin la integració i la normalització de les persones discapacitades. Per últim tenim tertúlia, tertúlia com cada primer divendres de mes, eh, que arriba la paga, i també la tertúlia de les persones grans. Les persones grans avui fa una miqueta de polèmica. Mm, els serveis d'urgències mèdiques. Com atenen les persones grans? Eh, és un tema de matra amb Pedro Curado, Maria Godoy, mm, Manel Parcerisa no ha pogut venir i Concepció Moix. Tenim suplent, Auri Garcia. això de suplent és per dir alguna cosa. Doncs eh, perquè Auri, què tal? Eh, bona tarda, hola. benvinguda. Hola, perquè, hola, home, molt bé. Conversa en tenim. Sí, tant, i tant. Tenim tota la que calgui. I jo, jo no soy, no soy eh, eh, sustituta, jo soy habitual ja. Ja, no? Una altra cosa és que participis a les eso, tertúlies, perquè eso, habitualment sí. hi ha massa gent sí. i no tens espai. Avui prendràs el relleu per això. Molt bé, molt bé. I, i ja s'apanyarà la resta <laughs> Gràcies. Mes, no? Vas molt a urgències? Home, mm, sí, tinc, tinc una, una mare gran, eh, tinc un marit eh, amb problemes de salut i, i jo, jo mateixa, pues, fa poca estona m'he trencat un, un, oh. un, <laughs> un osso. O sigui, anava a dir, o sigui que sí. bàsicament acompanyes les persones grans sí. a urgències, però veig que no. I quan a mi me toca, pues me elles. Mira, doncs aquest és el tema de tertúlia amb la gent gran. Eh, ara ens posarem en marxa al costat de Toni Huguet al control de so i de Montse López, que ens ajuda tot plegat. Fem una petita pausa musical i coneixem aquest psicòleg, a veure què tal està el seu estat d'ànim avui. You better top it this sometime Otherwise your skin is gonna turn to leather We made a movie in Vietnam Tax breaks said, we're gonna shoot on location. The rug says made in Korea, manufactured in a factory using cheap labor.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 Abans, però, saludaré Pedro Curado, Maria Godi, Concepció Moix, que ja em mira, encara en assassina, com dient, què passa? I nosaltres no hi som a la, a la taula rodona, què tal? ¿Cómo esteu? Bien, pues muy, bien. bien. Muy bien. Yo saludo después de tantas mujeres, claro, buenas tardes. Ostres, un icoma de la taula, eh? <laughs> eh? Eh, preguntava a Uri abans si havia anat eh, recentment a urgències i ara us pregunto a tots plegats si recentment heu anat al psicòleg. Pues mira, gracias a Dios no. En este momento estoy todavía mm, que me salgo de, de, de, de a coger las cosas. <laughs> que, <laughs> y gracias a Dios pues estoy muy bien, no he tenido que ir. No, no. Y, y yo tampoco. o sigui, jo o sigui, no, no he tingut necessitat. Jo a vegades penso que també un mateix, a vegades potser també s'ha de fer un autocontrol, però clar, quan no pots més has d'assistir-hi. Hombre, jo sí he ido, no para mí, sino para tratamientos escolares de mis hijos y pienso que el psicólogo no hay que dejarlo como algo aparte, porque todos a veces, alguna vez, necesitamos pues eso Esa es otra cosa, aparte también la que más y la que menos hemos ido con algún hijo y es verdad que tienen que estar ahí como un gran profesional. Claro, porque parece que estas dos señoras acaban de decir, yo de momento estoy muy eufórica, muy bien, como si el psicólogo solamente fuese cuando estamos hundidos. Pero, es que no, resulta que no, que el psicólogo... Ya lo he ah, dicho. <laughs> Bueno, pues yo, dicho, ya lo he dicho. Yo he recibido tratamiento psicoterapéutico durante seis años y me ha parecido fantástico. ¿Y qué os que un psicólogo tenga depresión. Una cosa muy natural, claro que sí, porque ellos todo el mundo está expuesto. Ellos llevan su estrés también, como, como cualquier persona, es que es una persona que está en el mundo del trabajo y le causa los mismos problemas que a otra persona. Igual es más fácil tratar a un paciente que tratarse el mismo. Yo pienso que la medicina, la psicología, cualquier profesión médica, no hay un paréntesis que ponga que el médico no va a coger esa enfermedad. Hernán San Pietro és psicòleg social, consultor, docente i activista de la salut mental i està cansat de que le facin aquesta pregunta, per tant jo no li faré, però sí que he fet una mena de debat previ a la nostra conversa. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, Ana. Moltes gràcies per invitar-me i a la resta de compañeros que, que comparteixo la taula. Eh, me l'han fet moltes vegades, sí. i la pregunta de com pot ser que, si ets psicòleg, eh, passis per un problema de salut mental. I la resposta a mi em sembla tan òbvia que em costa d'entendre per què me la formulen, no? Perquè mm, l'ofici, professió o formació que un tingui no ens fa immune a les circumstàncies de la vida. Mm, qualsevol persona, independentment del que hagi estudiat, mm, eh, pot agafar eh, una malaltia física o eh, pot passar un problema de salut mental. En qualsevol cas, tu no et dediques a la psicologia clínica. No, mai. Fas eh, investigació social i educació. Sí. Però en qualsevol cas coneixes bé els fonaments de la personalitat humana, les malalties, eh, com abordar-les, vull dir, tens informació al respecte. Sí, clar, he tingut formació, he fet pràctiques quan era més jove, perquè eren les pràctiques que tenia el meu abast, eh, dins d'un hospital psiquiàtric, eh, i m'ha tocat amb el pas del temps estar de l'altra banda, de qui necessita o rep assistència. Però torno a dir, una persona eh, pot tenir un, una professió i requerir del servei de les, de, professionals d'aquesta professió. Hernán Sanprietro és una veu coneguda a la tertúlia de salut mental, però avui hem volgut conèixer-lo una miqueta més. Eh, amb accent argentí, un país que no et va donar masses oportunitats professionals i potser aquí ja va començar la segona ensopegada, perquè la primera era quan eres molt petit. Sí, és així. Jo recordo mm, passar una època mm, tan difícil o més que la que es viu actualment a Espanya quan jo era molt jovenet. De... A mi em va costar bastant fer la carrera universitària, eh, amb, amb suport de moltes persones, amb esforç personal, y trobar-se que un acaba d'egressar a un país en el qual no té mm, cap mena d'oportunitat laboral, al seu moment em, em va costar molt de fer-li front. I, bueno, al seu moment vaig passar un temps una mica complicat en termes emocionals i marxar del país mm, se'm va fer difícil, però és un dol també, que a vegades és difícil també d'explicar, no?, això de, Clar. de ser els arrels. El que passa és que també ets català i tens al·lucinacions en català. Però escolta, mm. una persona que té depressió té al·lucinacions. És una mica llarg d'explicar, ah. és una mica llarg d'explicar, però sí he passat algun, eh, alguna experiència d'aquestes i, bueno, és que jo ja porto aquí 12 anys, eh, la meva parella és d'aquí, mm, treballo en català, he estudiat en català i vull dir, arriba un moment en què és la llengua en la qual penso, sento... I vius la malaltia i visc la malaltia, clar que uh -huh. sí. Mhm. Que no t'agrada molt a tu això que et digui jo que tens un trastorn mental i una malaltia? No, no tinc cap problema. Prefereixo, de fet, eh, prefereixo eh, parlar de trastorn mental que no pas de malaltia, ja. perquè hi ha molta confusió amb, amb, amb el que és la malaltia física. I per això es pensa en termes de malaltia, eh, medicació, curació. I aquesta trilogia no s'aplica gaire o és mm, més que coixa, per entendre el, el, el patiment psicològic. És preferible, des del meu punt de vista, Trastorn mental. Trastorn, eh, tractament, que no pas medicació, i curació. I, perdó, i recuperació, que ja. no és pas el mateix. Però imagina't, el teu trastorn mental sí. Mm, sever sí. sona eh, trastorn depressiu major amb tendències autolítiques. Això, eh, a veure, eh, mm, el fet d'identificar-me amb un diagnòstic se'm fa una mica pesat perquè perquè un diagnòstic de salut mental, a diferència que pot ser d'una malaltia física, és una guia, és una orientació, perquè no hi ha una prova diagnòstica amb la qual es pugui identificar, sinó que simplement eh, és, com dir-ho, és, és un diagnòstic clínic en funció de símptomes o de comportaments o de maneres d'actuar. I a partir d'aquí es poden plantejar eh, una, una mena d'intervenció. Mm, per, per això succeeix a, a moltes persones que quan tenim un procés crònic al llarg de la vida ens van canviant el diagnòstic perquè ara mm, en un moment o altre és millor una intervenció que d'altra. Això no passa amb el tema de les malalties físiques. I, bueno, jo, mm, eh, aquest diagnòstic té a veure amb que en el moment en què jo arribo al circuit sanitari és per, per, un, per un intent de suïcidi. Per això eh, aquesta coletilla que sona tan malament, yeah. com si jo estiguessi permanentment eh, eh, cometent autolesions i no, funciona, no és així. No és així. Però de petit ja ho feies, això, Hernán, tot i que al teu voltant no, no se'n va no, donar. Eh, això li passa a molta gent, i crec que encara passa ara, no només fa 30 anys enrere, de que les depressions a, l'infància a són molt difícils d'enregistrar, perquè un s'imagina, quan pensa en depressió, en, en tristesa o en comportaments molt així com estereotipats de com és la depressió. I en el cas de l'infància, té altres formes de manifestar-se, que, que, bueno, i i sobta el fet de que mm, s'entén que la família potser no ho registre, però que tampoc els metges registren tipus de comportament que són clàssics de, de depressió infantil. Com està el teu estat d'ànim avui? Jo em trobo bé actualment. Eh, evidentment, per això també estic fent tantes activitats com estic fent i, i estic aquí. Mm, m'he de cuidar, he de prendre molta cura per a no tenir recaigudes, perquè precisament això és una altra característica molt particular que diferencia el trastorn mental de la malaltia, que un pot estar absolutament asimptomàtic i continuar vivint un procés crònic. Mm, mm, per, per dir un exemple, una persona que, que té un, una esquizofrènia no està permanentment tenint un brot, sinó que pot passar un brot i pot passar dècades o mai més tornar a tenir-ne i tot i això s'ha de continuar cuidant. És la diferència amb el que amb el que pot ser la malaltia física que un la té i, i diguem, no sé com dir-ho. Quan un procés crònic sí. està present, en el cas del, del, del trastorn mental, un pot passar diferents episodis al, al llarg de la seva vida i entre episodi i episodi trobar-se perfectament. I una altra cosa que, que amb la que no estàs massa d'acord és que la depressió sigui considerat un trastorn menor, no tan sever com altres malalties és, eh, és que o això... trastorns. Ara he de re repetir el terme, perquè si no vols que sí. digui malaltia... Sí, no, no, perfecte, se pot repetir. Però sí, això també succeeix, és una mica complicat, no? Perquè socialment hi ha com una mena de jerarquització de, de, de diagnòstics, que alguns són més importants que d'altres, i, per exemple, també pot passar amb els trastorns d'ansietat o amb la depressió, com que això no és passa una cosa molt real o molt eh, que, que tingui demasiada incidència. O... I, de fet, mm, i és un dels diagnòstics que, que, que sol evolucionar amb, de tenir un final pitjor, a vegades, en la depressió major. Eh, i doncs ara mateix en termes sanitaris comença a canviar, però socialment mm, encara és com, hi ha un, com un desconeixement, un buit i una mena de, de, d'estereotips, de prejudicis que fan com que això, com que la depressió és més una cosa que de, no sé si de dir de simulació, de poca importància, de per què això no valores les coses que tens al teu voltant, com si fos una qüestió voluntària, d'alguna manera. Per, per què dius pitjor pronòstic? Perquè en la depressió major els índexs de, de, de, de, de persones que cometen suïcidis és molt alta. Ja. Yeah ja, ja, ja. En qualsevol cas, amb el teu trastorn mental sever, tu has estudiat psicologia social a l'Autònoma. Sí. Mm, I, I has pogut tirar endavant aquests estudis. Jo he, he fet mm, sí, llicenciatura de psicologia a l'Argentina, el seu moment. He fet un postgrau de psicologia social eh, eh, a l'Autònoma. He fet un màster de psicologia social autònoma. He fet un, un postgrau de de eh, técnicas de intervención comunitària i, e, i de recerca, metodologia investigación qualitativa. Vull dir, eh, he treballat des de fa... Mm, ara mateix no em surten els números, uns 13 anys que, que treballo i ho continuo, i ho sí. continuo fent eh, actualment. Vull dir, i fins i tot en les èpoques en què m'he trobat pitjor, eh, jo he treballant. Això també és com un prejudici, no? Com que la gent que, que té un problema de salut mental o depressió no, no, no treballa o, bueno, no, jo no he deixat de treballar mai, no, no he agafat mm, crec que més que una setmana de baixa a la meva vida. Uh mhm. -huh. I... Hernán, però tot i així mires al futur i, home, la incertesa laboral i la precarietat econòmica no t'ho posen pas fàcil. No, de fet, actualment, avui al matí he, eh, he tingut consulta amb el psiquiatre, el que em tocava, i, i, i eh, en, en les qüestions així de com em trobo bé, ja porto un, un llarg temps que em trobo bé, eh, s'havia plantejat fer una retirada mm, gradual de la medicació, però el que em recomana és que, donada tota aquesta incertesa i dificultat que ara mateix és el, eh, té a veure com és, que és la realitat que, que m'afecta una mica més, que continua igual. Però sí que té a veure amb això. Evidentment, això li afecta a tothom amb o sense un diagnòstic de salut mental. De fet, tot just ahir va sortir a la premsa un professional que deia que actualment el 90% dels suïcidis que, que, que es cometen mm, tenen relació a una situació laboral, manca de feina, pèrdua, dificultats econòmiques... Mm, és un, sí. una proporció molt alta. Bé, mm, tu dius que a veure, per eh, començar a recuperar-nos una mica, mm, hem d'aprendre a demanar ajuda. Costa molt això, mm, això de reconèixer de que un té una dificultat. Si tenim un problema de salut física, és la cosa més normal del món, anar al metge. Ara, si passem un problema emocional, mm, es costa molt de dir això em supera. I, i doncs mm, a vegades és que és així, igual que no podem fer res davant d'una febre, davant d'un trastorn d'ansietat, davant d'una depressió, evidentment davant d'un brot, mm, nosaltres tots sols, mm, en aquell moment, poques eines podem desenvolupar quan, quan supera certs límits, certs umbrals, el patiment psicològic. I a vegades demanar ajuda no vol dir tan sols eh, prendre una medicació, vol dir moltes altres coses, vol dir per a començar parlar amb, amb altres persones del que s'està succeint, eh, eh, acudir a professionals, que a vegades l'entorn proper mm, et pot fer pitjor no per, per mala voluntat, sinó per desconeixement, perquè li estem fent mal també al nostre entorn proper. I doncs sí, jo crec que un primer pas per poder sortir-se endavant té a veure amb això, amb poder reconèixer que un necessita eh, demanar ajuda. Hi, hi ha una trilogia en la que tu no creus. Quina? Ho has dit abans. Sí, les paraules eh, eh, malaltia, medicació, curació. Jo prefereixo eh, trastorn, eh, tractament i recuperació. I per què dic recuperació? Perquè una persona pot viure tota la seva vida amb un procés crònic i tenir salut mental. Vull dir, pot, pot tota la seva vida... Eh, mm, hi ha diagnòstics amb els que es conviu per sempre, una esquizofrènia, eh, un trastorn bipolar i a vegades la depressió major. Un la pot passar la resta de la seva vida i tot i així no recaure mai més i trobar-se bé. Però sí que creus hem demanar ajuda amb els amics, els metges, també a la medicació, la teràpia, els grups d'ajuda mútua i l'amor. Bueno, això és... és, és Ai, això no es pot... Hernán, <laughs> Hernán, mira que tinc aquí els meus tertulians grans que saben que l'amor de vegades dona uns disgustos. No, sí, clar, evidentment, evidentment. Que tot s'estabilitza, no? Què sí, penseu? Sí, sí, sí. Pot haver de tot, sí. ¿Se pot ser una pregunta? Sí, a ver, Eh, a ver, mm, yo me pregunto siempre, y, tú como profesional, eh, lo habrás vivido. Eh, cuando un niño tiene tristeza, por ejemplo, tú has comentado antes que de pequeño la tristeza, estás triste. ¿Esto se da en las familias mm, más pobres y con problemas o también las familias mm, con más, con más medios económicos también suele pasar esto? Los problemas de salud mental no distinguen entre clases sociales. Lo que sí es cierto que mm, el contexto en el cual uno vive, las carencias que pueda pasar, claro que nos afectan, por supuesto, pero no hace, no es que a mayor recursos económicos no, hay una proporcionalidad con la salud mental. Doctor Hernán. No soy doctor <laughs> Yo le quiero preguntar, muy sencillo, cuando mm, se habla de depresiones, se suele hablar a veces, pues bueno, porque uno está bajo de ánimo, eh, no tiene, eh, es una causa a veces en una persona la falta de motivación del entorno para caer en una depresión o la ocupación, como nos ocurre a la gente mayor, del tiempo libre. Eh, el hecho de que el tiempo que uno vive sea significativo evidentemente que puede afectar. Es que no, es solo tener ocupado o no ocupado el tiempo. De hecho, muchas personas eh, que viven eh, muy ocupadas, con mucho estrés, acaban incluso peor. El estrés es uno de los peores factores de riesgo para vivir un, trastorno de, ánimo. Ah, doctor San Pietro, no. no soy <laughs> doctor. <laughs> Pedro. Veig que igual t'he de donar un consultori a la ràdio, perquè això és una entrevista autobiogràfica. Mira que ho he dit, eh, però volen saber sí. coses clíniques. Bé, Hernan, estem arribant al final de la nostra conversa. Sí que m'agradaria que em diguessis per què la discriminació en salut mental comença pel propi trastornat, si no vols que digui malalt. Sí, per la pròpia persona afectada. <laughs> Sí. Eh, doncs perquè som éssers socials i compartim els prejudicis i els estereotipos de la societat a la qual vivim. Mm, passa el mateix amb, amb, amb, amb altres formes de discriminació. Eh, reproduïm això, aquests missatges i els valors del context en el qual vivim. I si els missatges que des del mitjans es repeteixen vers a les persones amb, amb un problema de salut mental són prejudicioses i discriminatòries, la pròpia persona té molt, molta reticència a poder acceptar un diagnòstic o a reconèixer-se a si mateix perquè no es veu identificat amb aquests prejudicis. O sigui, sí, t'has discriminat. Jo, sí, jo he sigut, per això no demanava ajuda, he sigut la primera persona eh, que m'he discriminat, no? de, de viure amagant el que em passava, tot i que jo ho sabia, fins i tot al meu entorn més proper, per, per, per por a com poguessin reaccionar. Doncs eh, avui hem compartit la primera conversa de la tarda amb Hernán San Pietro, que és psicòleg social, consultor, docent i activista de la salut mental i veu de la tertúlia de salut mental però avui l'hem volgut conèixer una miqueta més perquè estàs dins i fora del sector de la salut mental. Dins i fora, mmm, perquè t'hi trobes bé, estàs fora, dins perquè tens un trastorn mental i dins i fora perquè entres i surts treballant, <laughs> protestant, <laughs> bueno, ho fas de tot. Actualment, sí, jo si m'ho hauria de definir, em, em defineixo com a activista per la salut mental perquè participo d'una associació, activament Catalunya Associació, que treballem contra la discriminació, per la defensa de drets, eh, en, en models d'autoajuda... Deixa'm el bloc aquest. Persones com tu, oi? Us trobem... Persones, sí. Bueno, el, la, la, la nostra pàgina web és activament.org. A partir d'aquí ja entrem... A partir d'aquí tenim un blog en el qual publiquem articles i també està Persones com tu, que és una secció en la qual fem entrevistes a persones que, tot i que han passat per un problema de salut mental o viuen amb un diagnòstic de trastorn mental, Mm, es poden realitzar a la vida amb les mateixes eh, dificultats o facilitats que la resta de persones. Tenen família, treballen, han estudiat, exemples reals de persones que s'han recuperat www.activament.org. Hernán, una abraçada ben forta. Moltes mm. gràcies per compartir la teva vivència amb nosaltres. Moltes gràcies a tu, Anna. I demostrar-nos que es pot sortir endavant amb molt més que la trilogia famosa. Gràcies. Que siga con esa alegria i ese caràcter. Demanar ajuda. Gràcies. Vinga, moltes gràcies. Nosaltres continuem. Fem una petita pausa literària al camí amb la Mercè Guiu i Carme Rex i després ens anem cap a Madrid. El calidoscopi de Mercè Guiu. Elian i Sònia són dues noies de 31 anys que van decidir conjugar enginy, solidaritat i creació empresarial amb dues són intèrprets de la llengua de signes i no estaven disposades a abandonar la professió, que tant les apassiona. Així va ser com va néixer l'ISBA, a Palma de Mallorca, empresa dedicada a oferir mediació, formació i assessorament empresarial en aquesta llengua. Treballen en camps tan diversos com el turisme accessible, l'adaptació de pàgines web o la difusió en les xarxes socials. A part de rebre cinc premis d'institucions i entitats privades, el projecte té com a objectiu ampliar i dignificar la interpretació de la llengua dels signes, de moment en català, castellà i en sistema internacional de signes, i així aconseguir, de passada, visualitzar socialment la discapacitat auditiva. Es tracta, sens dubte, d'un projecte empresarial que té en compte, en aquest cas, la comunitat sorda, que malgrat viure immersa en l'era de la comunicació, sovint se sent aïllada en un món mut que els ofereix gran profusió d'imatges inaudibles, missatges a mitges, històries sense veu. Perquè tots i totes tenim, per llei, dret a la informació. Avui més que mai hem d'orientar tots els esforços en garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Un món millor sempre és possible i això passa per la necessitat que tothom, amb les seves capacitats, hi formi part. I believe I can fly. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. En l'espai on la veu es fa mot inquiet, pren cos viu al contacte d'aquest llapis que espera la deessa que vol eclipsar dins del blanc del paper del seu temple. Dins del tot i el no-res, de puntetes fas passes, engendrades pel verb, que aixopluga la força, tot trencant la distància per entendre el prodigi de la ment alquimista. Com poder submergir-se al recinte de l'ombra que sol sap dona llum? Com voldria copsar el misteri que guarda tota ment dins de l'ésser? Hi ha qui va a palpentes i no sap com entendre els seus íntims camins tan perfectes i exactes, on s'amaguen les pors i d'on surt tant d'amor i d'on ve la memòria i per què es torna fum. Mai ningú arribarà a assolir la grandesa i el tresor de l'humà, que és la ment tan perfecta com deleix el meu mot de ser vers a dins d'ella i escalfant el silenci la veu d'un nou poema. Y todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones dicen que vendrán.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 Fundació 11 ha eh, presentat aquesta setmana l'Observatori de l'Accessibilitat Universal en el Transport Interurbà a Espanya 2012. Pedro, dificultats per desplaçar-te, per exemple, de Barcelona a València. Muchas. <laughs> Pienso que todavía no hemos llegado a conseguir esa accesibilidad con la normalidad total. Pues de hecho, eh, según se desprende de este observatorio, España está aún lejos de tener unos medios de transporte interurbanos accesibles. Es un tema que conoce bien Josefa Álvarez, directora adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación 11. ¿Qué tal, Josefa? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que no funciona? A ver. <laughs> Esa es una pregunta muy amplia. Ya. Lo que, pero sobre todo lo que no funciona, yo creo, es la concepción de, que eh, todo el itinerario, desde que la persona eh, concibe la idea de viajar hasta que lo, hace y llega a su destino, debe ser accesible que el acceso a la información por web o directamente en el lugar que sea eh, sea accesible para todas las personas, que el recorrido eh, hasta o la entrada a la estación o la llegada a la infraestructura, digamos, del transporte sea accesible, y que el vehículo lo sea y que el destino también lo sea. Yo creo que esa es la clave, porque se van haciendo cosas aisladas y se puede decir, aquí hemos mejorado, aquí no, pero el tener claro que cuando una persona quiere viajar tiene que tener todo accesible, eso es lo que todavía no, no cala. Ustedes han analizado eh, las principales deficiencias que existen, también las buenas prácticas eh, y de hecho han tenido en cuenta distintos tipos de población, desde las más pequeñas a las grandes ciudades. O sea que es amplio eh, el estudio. Claro, se trataba de, tener a través de, de, en este caso, la metodología del caso, valga la redundancia, eh, eh, información de qué es lo que ocurre desde un pequeño pueblecito hasta la cabecera de Comarca o la capital de provincia o hasta la capital de, este, la comunidad autónoma o de, España, en este caso, ¿no? y hacer eh, muchos recorridos. A través de 11 casos se analizan 38 rutas de transporte, pero eh, 55 infraestructuras, 38 vehículos entre autobuses, trenes, aviones y ferries, entendiendo que en España tenemos la diversidad también de las islas y, luego páginas web, web, móviles y las aplicaciones también nativas para móvil. Bueno, eh, Pedro, el, el, tren es el medio de transporte más accesible, ¿verdad, eh, Josefa? Eh, lo saben ustedes. digamos, en lo modernizado y porque incorpora un servicio de atención que Sí, pero lo que acaba de decir Josefa es una realidad. Según el tramo que cojas de tren, aún se ve en estaciones pequeñas, como he podido yo observar, de coger una persona con silla de rueda, tenerla que montar arriba en el tren cinco o seis personas porque no hay accesibilidad. Eso está ocurriendo actualmente. De ir en el tren según qué estaciones y aún tener dudas porque montas con un perro guía. Eso me ha ocurrido a mí. Lo que pasa es que ustedes analizan el transporte interurbano en este estudio. Es, el largo recorrido el, interurbano. Claro, claro. Por eso este, este el este de pueblo a pueblo. Efectivamente. a claro. Sí, este servicio atendo, Pedro, ¿lo has, ¿lo has probado alguna vez? No. ¿El de Renfe? Ah. No pues está muy bien valorado, ¿verdad, Josefa? está muy bien valorado porque es una realidad que, atiende lo que, como muy bien decía Pedro, en aquellos sitios en que los, lo tienen, lo van implantando poco a poco, pero, pero hay lugares en los que todavía no llega. Y sobre todo, lógicamente, en los trenes más modernos que ya se ha incorporado que el vehículo, el tren, también sea accesible es donde ya resulta mucho más cómodo. Claro, eh. comparativamente tiene muchas más ventajas cuando existe, que en un, que en un autobús, ¿no? Ya. Josefa, pero todos estos proyectos, sin, por desgracia, no existiera Fundación 1111, ¿cómo estaría el país? Bueno. <laughs> Pero. Fundación 11 y el resto de las organizaciones de personas con discapacidad y que, bueno pues que trabajamos para, mover a las administraciones eso es una realidad pero por eso tenemos una legislación y a través de esa legislación vamos consiguiendo que las administraciones públicas se, se vayan moviendo y sí yo se lo agradezco porque es verdad no pero pero también compartido bueno a ver Josefa este servicio atendo ha cumplido más de eh, un millón y medio de asistencias a personas con discapacidad desde su creación en julio de 2007. Está muy bien valorado. Perdóneme, Ana. Sí. Y, personas mayores. También, muchas Veces las personas mayores no necesariamente son personas discapacitadas, pero sí necesitan determinados apoyos, porque a veces se une, pero otras veces no. Sí, sí, pues justamente hoy tenemos tertulia de mayores ah. pero van a hablar de otra cosa, no de eso, porque si no, no acabó el programa. No, pero, pero que es interesante recalcarlo, ¿no? Porque, porque es muy importante, porque a veces, o sea, hay personas mayores en las que sí coincide que además tienen una situación de discapacidad, pero otras veces no, pero sí requieren ese apoyo. Josefa, eh, un poquito así rápidamente voy a repasar eh, algunas conclusiones del estudio. Por ejemplo, en el autobús, pues ustedes encuentran problemas en el acceso y deambulando dentro de, del del, vehículo, en el avión, estas limitaciones legales al número de ocupantes con discapacidad o los problemas también de embarque de las sillas de ruedas con baterías. ¿Por qué hay problemas aquí? Bueno, cuando, cuando una silla de ruedas tiene que ser bajada a, bodega, porque la persona se, se, debe trasladar, se debe bajar de su silla de ruedas y sentarse en el asiento, eh, la silla de ruedas la bajan a bodega y si no es perfectamente embalada en, un envoltorio, digamos, que ya esté preparado para ello y protegidas las baterías, se mueve, se cae, las baterías se pueden caer, se pueden romper, incluso la propia silla muchas veces se rompe. Ah, con lo cual es con llegar al destino y, no tener tus pies, no tener tu sistema para poderte mover y es muy complicado. En los ferries también, los accesos y los desplazamientos dentro del ferry y las webs, los móviles y las aplicaciones, pues que tienen muchos problemas de accesibilidad. Así que Josefa Álvarez, tiene usted trabajo, ¿eh? <laughs> tenemos, <laughs> o sea que anímese, directora adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación 11, porque tiene trabajo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias y un abrazo. Venga, nosotros continuamos, eh, pequeña pausa, vamos a ver. Sí, eh, per presentar-vos ara diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur, ens arriben des de FSC Inserta amb la veu de Dolors Garcia. Bona tarda, Dolors. Molt bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana seleccionem per Badalona una manipuladora, en aquest cas, per fer tasques de manipulació d'envasos. És imprescindible disponibilitat en torns rotatius e intensius de matí, tarda i nit. Es requereix experiència de manipulació a empreses del sector químic, farmacèutic o cosmètic i residir a Badalona o poblacions properes. La següent oferta ens arriba des de Vilafranca, on cerquem un, una tècnica fiscal comptable per fer tasques de gestoria i assessoria, per treballar jornada completa en horari partit. És imprescindible experiència en lloc similar i disposar de cotxe propi per desplaçaments puntuals dins de la zona. I ja per últim, estem buscant per Sabadell perfils de magatzem eh, per fer tasques de preparació de comandes, muntatge de combis, càrrega i descàrrega.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 Ai, Déu meu senyor. Abans d'entrar en temps de tertúlia eh, per parlar amb les nostres persones grans, justament d'això, de com són ateses els serveis d'urgències, continuem a Madrid perquè el CERMI ha convocat eh, la desena edició dels Premis CERMI Ponés 2013. Y también nos acompaña Pilar Villarino, que es directora ejecutiva del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida a Cataluña sin Barreras. ¿Qué tal? Buenos, días. Gracias pues, por eh, contar con el CERMI. Son 10 eh, ediciones ya de estos premios que tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es? Eh, bueno, el primero puntualizar que son 12. Esta sería la, duodécima, es verdad, es la edición de los premios. Eh, el objetivo de estos premios es eh, agradecer públicamente la labor que instituciones, entidades públicas o privadas vienen realizando en favor de la de la defensa de los derechos, de la participación de las personas con discapacidad y de sus familias en la sociedad. Para nosotros es muy importante y, queremos agradecerlo concediendo un premio a determinadas instituciones que entendemos que, que durante todo el año, en este caso 2000 13 pues han, cumplido con esa labor, han, colaborado a, esa labor tan importante. Hay muchas modalidades, la inclusión laboral, la investigación social, la acción social, también la accesibilidad, como no, la acción en beneficio de las mujeres con discapacidad. Pilar, es un, un área que ustedes potencian mucho. Sí, eh, nosotros intentamos, hay 10 modalidades, intentamos que las modalidades abarquen pues aquellos ámbitos en donde la estrategia del FERMI es eh, es más, en donde más incide el CERMI, en los ámbitos pues el empleo, la accesibilidad, como usted dice, y efectivamente eh, para nosotros la, la situación de, de mayor vulnerabilidad que, que presentan las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad, las madres de, personas con discapacidad, merece ser reconocida y por tanto esta es una forma de visibilizar esta preocupación que tiene el CERME. Más modalidades serían estas trayectorias asociativas o institucionales, también la responsabilidad social de las empresas en materia de discapacidad. Eh, eh, Pilar, y los medios de comunicación, la imagen social de la discapacidad que es tan importante para, eh, romper estigmas y superar prejuicios. Sí, la verdad es que el papel de los medios de comunicación es básico como esa ventana que, tenemos hacia el exterior para, para ayudar esa toma de conciencia de la sociedad hacia la realidad de la discapacidad, para visibilizar a este grupo social y por tanto creemos también que es, muy importante mm, premiar a esos medios que, están haciendo esa labor y que ayudan a evitar, como usted dice, la estigmatización, las falsas imágenes que a veces tenemos todos de la discapacidad. Plazo de entrega hasta el 22 de julio, ¿correcto? Sí, no, no es demasiado complicado. La verdad es que lo, único que tenemos presente es el plazo de entrega. Quisiera aprovechar este altavoz para, para animar a todas las personas, las instituciones que así de escena que presenten candidaturas, cuantas más candidaturas haya, pues yo creo que siempre es un proceso más enriquecedor a la hora de decidir y lo cierto es que, que bueno, mm, estaremos encantados de analizar toda, todas las todos los proyectos que se presentan. Y todas, eh, todos los detalles de los premios en su página web, que sí, es cermi.es. www.cermi.es, ahí están las bases de los premios. Eh, como digo, son, son muy sencillas, lo único que hay que hacer es atenerse al plazo y ya digo, animar a todos y a todas a participar. Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, un placer tenerla en el programa. La seguiremos llamando. Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias. Venga. Y ahora sí, petita pausa musical y entremos en temps de I Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández. Deu minutets llargs tindrem per aquesta mini tertúlia de persones grans, eh, que avui destinem a veure com es desenvolupen les persones grans en els serveis eh, d'urgències mèdiques, un tema que introdueix la Montse López. Cada vegada és més freqüent veure publicat en els mitjans de comunicació que els serveis d'urgències dels hospitals es col·lapsen, que no hi ha prou llits per poder ingressar els malalts. Els pacients atesos són cada cop més grans. Un de cada tres malalts superen els 70 o més anys. El motiu d'aquestes urgències són provocades, la majoria, per malalties cròniques, que amb l'arribada del fred o de la calor es compliquen i fan que aquestes persones hagin de ser ingressades a l'hospital. Per què es col·lapsen urgències dels hospitals? Molt senzill. És la via ràpida per ser atès. Sincerament, la majoria de les urgències es podien derivar per una altra via. Fins ara he fet una exposició molt generalitzada. Per acabar, voldria demanar als ciutadans de la tercera edat més pantomàquet tomàquet i menys aspirines. Ella, com sempre, <laughs> així de suau. <laughs> Pedro Curado, Maria Godó i Concepció Mois, Auri Garcia, amb mare de 93 anys, i Montse López, amb pare de 90 anys, eh, ens explicaran com veuen això de les urgències mèdiques. Jo m'apunto al pan con tomaca, eh? <laughs> La vía rápida para ser atesos, ¿cómo es la cosa? La, acudir a urgencia, si una vez, que porque ya los años que tenemos sabemos distinguir lo que es un dolor de cabeza de un resfriado, lo que es un dolor de cabeza por un, por un empacho. Yo siempre eh, prevengo lo que es enfriamiento en los costados, que yo mira, tengo una bufanda aquí fuertecita porque siento frío en los costados, ya sé que me los tengo que poner calentitos y me pongo una bufanda apretadita. O sea, a mí me dice mi hija, mira, ya tenemos que ir a doctora Godoy, porque evito mucho estas cosas para no estar siempre de urgencia. Yo estoy de acuerdo con, <clears throat> con María, perquè és que la Pots gent... Pots parlar en català, eh? Sí, que la Maria t'entén sí? Ah, perfectament. Ah, molt bé, sí, pues en català. Que, sí. que la gent s'ha acostumat, estar tan ben servit, que dic jo, que és que només els hi fa un petit algo i diuen, ui, què m'ha passat? I se'n van de seguida a urgències. I això no hauria de ser, perquè si tots comprenguéssim una mica que urgències és per algo urgent, ...pues Bueno, yo pienso que mi caso y mi familia no es ninguno de estos que ellas cuentan. Mm, en mi casa no se va de urgencias si alguien no se cae y se rompe eh, la cabeza o un hueso muy grave o, cualquier cosa así. Yo he ido con mi madre, se me ha caído, mi madre con 93 años que tiene ahora. Eh, pues, pues eh, se cayó, se rompió el fémur, lógicamente fuimos de urgencias, llamé a una ambulancia y vino y tal, pero mm, tiene también un problema de, pulmones y, siempre me dicen los médicos, si la ves grave un día, tal, pues mm, acudes a urgencias, no la he llevado nunca. Sí. Pero prevención siempre voy buscando la manera de que esté bien y no, pero yo pienso yo pienso que las urgencias y lo hemos probado a veces precisamente eh, lo que decía María tenemos que canalizarlo nosotros y las dificultades que se encuentran a veces en la urgencia es precisamente por la existencia de cantidad de gente que quizá con una pirinita en casa o un pan con tumaca como dice la Monse <laughs> se curaba pero también yo he ido a urgencia y quizás un tópico esto de la atención. He ido a urgencia porque tengo una bronquitarsia, me dio un día un dolor fuerte y fuimos, vino la ambulancia y en un momento me atendieron allí. El caso de Áurea también, eh, cuando se rompió el peroné, la tuvieron seis horas esperando con el pie roto. Son casos puntuales pero yo pienso que la asistencia médica actualmente en las urgencias y en el hospital de día ha mejorado mucho. El único problema gordo que creo que hay es la tardanza. Eh, yo tengo que decir eso, yo también me rompí un pie el año pasado, a mí me atendieron muy bien, tengo que decirlo porque es así. Entonces yo para la urgencia entiendo, para lo que ya he dicho antes, por la experiencia que tenemos, si tú tienes un ahogo o un ataque de ansiedad eh, y ves un ahogo raro que tú no lo has tenido eso nunca, o bien que te ves algo en el ojo que no te funciona o la cabeza, eso yo para mí ya es un caso de urgencia. Y entonces, por supuesto, la urgencia hay que asistir enseguida. Sí, otra cosa que también yo creo bien, y esto yo soy de Mollet, y lo fue una ahora han cambiado y hay un hospital, pero una clínica, hospital pequeño, y entonces lo que hicieron una temporada, no sé si actualmente no lo hacen o no, era que la gente se cansa de esperar porque son a veces <clears throat> puede ser, perdón, es que estoy resfriada, pueden ser causas que son ajenas a, los médicos. Es que tienen muchos pacientes o entre medio tienen que atender a una urgencia de fuera. Entonces lo, lo que hacían era que tenían una enfermera que de cuando en cuando Derivaba. Derivaba. Y la gente se quedaba más tranquila. Seleccionan, claro. Sí. A ahora si tenía grip, aneu sí o no? No, no, no. jamás. Mm, con prisas no, con prisas no, vamos a urgencias, no. si tenía una caiguda, aneu urgencias o no? Eh, según la caída. la caída. Si no te rompes nada. Pues si tú puedes seguir caminando y tal, te puedes esperar al pues día siguiente o te puedes ir al hospital directamente sin, sin ir a urgencias, dependiendo. Si tenía un accidente. Doncs, pues també, és que tot depèn de la gravetat. Quin, no? Quin tipus que valorar la, la, la gravetat. mala, eh? Ara a veure, mala. a veure, si voleu accelerar una prova, Mm. A ver què ah, bueno, ara sí, ara he fet de dolenta de veritat. Ara jo, jo, no, no, jo, jo sí que hi he fet. Però no una, prova, una prova, no, una prova jo ja he fet. No, però jo hi he fet perquè vaig tenir un desprendiment de retina i aquest ull, no, com que ja no hi veia, semblava que se'n tanquessin de sobre. I el mateix metge oftalmòleg de la Seguretat Per això es té que anar a urgències. No, em va dir, vostè no vagi amb metges de medicina ni torni a anar no. a l'oftalmòleg. Vagis directament a urgències. Mira, jo ara quiero decir una cosa. Yo el día 6 tengo una revisión médica porque me la hacen cada año y estoy bien, gracias a Dios. Pero mm, quizás lo que he dicho antes, mi cabeza va delante, mm, mi pensamiento va delante de lo que mi cuerpo, cuerpo, físico puede, puede responder. Entonces ya me me canso un poquito, me da fatiga, pero yo entiendo que es por eso, porque mentalmente hago muchas cosas, pero no me canso, no me canso, solo que lo físicamente ya no me responde tanto a tanto que yo quiero. ¿Y <laughs> la máquina fuertes la máquina y ¿por qué ya en las Pedro. Sí, lo que está diciendo Ana precisamente de las urgencias, yo pienso que hay que canalizar y actualmente yo he ido, ya les digo, voy casi cada tres, cuatro meses al hospital de día, a la revisión y pienso que ellos mismos, los, eh, los médicos, las enfermeras, que hoy hay día, hay una atención muy, muy, muy, muy especial hacia el paciente pienso que se ha quitado aquella dureza de tratar por encima al, paciente y todo es la sensibilidad, pienso, porque la medicina y voy a echar un, un, poco de un jarro de agua encima de los doctores. Pienso desde que la mujer se ha hecho cargo a la medicina y al trato personal, la medicina se ha hecho más fácil de llegar en estas urgencias, es más tratable el tema, no por la doctora de que pueda decir una mujer, no, sino por el trato médico. A ver, ahora, si tenía una urgencia, aquí truqueo, para que acompañe. el que tenga hijo, gracias. Mal hecho. Yo ahora que coja el coche y vamos para allá. Hay que llamar al teléfono. Bueno, ah, pero a ver, a ver, Monse, si yo me caigo en la calle, en la puerta de mi casa y tengo a mi hijo dentro y me ah, caigo a unos pasos ah, de mi casa, es, que no me he caído mucho, pero una vez que me caí me rompí un pie y bien roto, ¿eh? Entonces, como mi hijo estaba en casa, pues a unos pasitos de mi casa estaba mi hijo, lo primero que hice es eso. Pues yo no, yo sí me alguna cosa que hemos tenido y por la noche lo primero que hemos hecho es sí, claro, o un taxi y que nos lleve antes de, llamar a los hijos. Mira, es verdad, más rápido. Yo también llevo siempre en el monedero llevo el móvil con los números de cada uno, pero claro, yo pienso, bueno, y si yo pierdo el conocimiento por algo, ¿cómo van a saber en el móvil que tal número corresponde a un hijo? Bueno, pues, eh, un momento, Ana, para pues, añadir a eso llevo eh, el nombre de mi hijo, el teléfono de mi hijo con todos sus números cabales, por si me caigo, yo muy bien preparada, ¿eh? por si no para que puedan avisar. Teniu una urgència, truqueu uns als fills, uns altres al seu 62, uns altres a un taxi. Ja, Molt bé. Us sentiu una càrrega? En Ai, no. moment. No. no. no. De moment, no. De moment no. De que, no. que sigui Aunque així... Aunque ocurre, eh, Ana, yo pienso, he hablado nada. con compañeros que se encuentran violentos y tienen que llamar a los hijos o tienen que llamar a un familiar. Es cierto que a veces, a veces, eh, no podemos juzgar por nuestra, por nuestro entorno. Tenemos que juzgar un poco por lo que escuchas, eh, compañeros en, el centro cívico, en el otro. Hay gente que se encuentra a veces eh, desplazada y se encuentran que se sienten carga. Sí es cierto. Pero hay también otras personas mayores que yo, o sea, voy a ir un splay y lo oigo, que a veces también dicen, es que también nosotros hemos hecho por ellos, que hagan por mí. Que, o sea, les crean obligaciones y esto creo que no mm, es. No es. tú te puedes valer, déjalos que sean felices y que hagan su vida, ¿no? Yo creo que hay que ser inteligentes un poquillo y pensar de decir, me voy a cuidar para no darle a mis hijos trabajo. Y ellos, al mismo tiempo que tú te estás cuidando, ellos mm, también están más tranquilos. Y entonces más te ofrecen ellos. O sea, que es como que mm, eso va mutuamente, ¿no? Dice, mi madre se cuida, aquí estamos nosotros, pero sabemos que se cuida. O sea, esto es una cosa que... A ver, Anois, ¿qué fe en no a bueno, por lo que hemos prevenir, dicho antes. cuidarse. Cuidarnos, sí. eh, si, hay que ir, si hay que irse, hay que ir. Claro pero, pero, Claro sin, abusar, sin abusar, Yo, sí, si tiene colesterol vigilar, si se tiene... Per, què, per què ens esta cara de, de Rottermeyer? ...yo yo he <laughs> espantumaca, Me espantumaca. pan tomàquet, més No sano, sinó pernil. Y hay que recurrir al médico de cabecera y él es el que se va a desplazar... A mí si me duele el pecho me pongo un pañito que sea de lana que me lo pongo entre el sujetador ah. y aquello ya me quita el dolor. O sea, que yo me preparo todo lo que pueda. de la abuela, ¿no? es que es lo mejor, abuela. Son los mejor. María, te preparas todo lo que puedes, pero, te, también te caes en la calle. Ah, claro, y bien caída, ¿eh? María, María, para un constipado se pone una bufandita de lana en el pecho. A mí me receta el médico calor de pecho. Ah. <laughs> <laughs> Calor de, de persona estranya. <laughs> Escolteu, i quan arribeu a urgències davant del metge, parleu tant com aquí? No, no, no allí, ojo. No, allà entreu ja una no, mica feble, sí. Eh, no? Tot depèn, perquè hi ha metges que donen una confiança i una serenitat que ja dius, aquest m'ho traurà tot. I n'hi ha qui amb la cara queden així, bueno, no. vostè... A veure si esperes en urgència serà perquè entreteniu al metge. No, eh? no, no, no, no normalidad. Mira, Ana, jo quan voy al médico, cuando me rompí el brazo, nada más una chispa. Mientras me estaban operando, le estaba contando... María, Deja hablar, deja hablar. Res, que tornem el divendres vinent.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 Ens cantaran diverses devaneres i ens parlaran de la cantata d'habanera solidària que hi haurà el mateix dissabte a la tarda a Montcada i Reixac per recollir fons pels casals catalans de Cuba i per apadrinar infants. Tot això i molt més dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Gerard Carrion.